Pusaj kaj capítulo. Pierdiko huarmimanta. Huasinkuman runakuna sapakama ripukuptinmi, Jesús rirja olivos mohuman. Tutapaitañatajmi templuman kutimurja. Llapa runakuna paiman asuykuptinmi tiaykuspa yachachirja. Dios palinin yachachirkunam, pareciukunapiwan tarirurjaku warmita, hukuan pierdikuchkajta. Y parunapa chaupinman apaykuspanko Jesus tanerjako. Yachachiko. chico, warmitam tariramoniko, hukuan Muesis Muesispa qillqasqan Dios palaininqa kamachikon, warmikunataja warmikunataqa rumiwan chamqapanapaqmi. hamga imaninkitaq? Chaynataja nirqaku, Jesusta pantarachispa, chaykunawan akusanankupagmi. Jesus ñataqmi, kurkuykuspan alpapi de didungwan. Ichaga tapo payaptinkum Jesús sayarikuspan nerja. Maigan nikichikpas mana huchayuq kaqya, puntata chamqaychik, kay warmita. Chaynata ni kasqallan Jiljarja qillqarqa Jesús pan panishanta uyarispankum, chulla llamanta asurikurhaku machukunamanta qallaykuspa. Chaymi Jesusnya warmiwan Jesús Jesús sayarikuspan warmita nerja akusagneki kunaga, manachun pipas condenasunki nispa warmiñataqmi menerja, mana nimpa señor nispa Jesusñataqmi menerja, ñuqapas manam sentenciaykichu ripukuspaya amaña iñacho nispa Jesús Jesusqa runakunapa achkinin manta. meruna runakunata Jesús nerja. ñuqam kani runakunapa achkinin. Pipas hatiwaqniyqa manam tutayaypichu purinqa. Payqa kanqa kawsay hukuq achkiyuqmi, nispa. Chaymi farisiyukuna nirqa. Qamqa faburullaykipim rimachkanki, chayqa manam chihapchu, nispa. Jesús ñataqmi Nerja. Favornillaypi rimaptipas, rimasqayqa chihapmi. Ñuqaqa yachani Ma chainatah chaynataq Hamkuna risqaytapas. manayachan Michaham mana yachankichikchu nitah meris Maimang Merishaitapas. risqaytapas. Qamkunaqa kichik runakuna Hinayam. manam pitapas husganichu. Husqaptiqa chigapchakanman, Ñuqaqa manam sapallaichu kachkani, taita Taitai piwangmi. kichik Pimnichkan. Iskay testigopa mi kreenaqa, nispa. Kikimi kanin hugnin testigo. Kachamuaqni taytayñataqmi hugnin kah testigo. mi Hinaptinmi kuna nerjako. Maypitaq kachkan keha, nispa. Chaymi Jesusñataq nerja. Qamkunaqa manam riqsiwankichikchu, nitaqmi taytaytapas riqsinkichikchu. Ñuqata tapas taytaytapas chikmi, nispa. templupi mi chaynataqa nerja, ofrenda chaskinankupa wahtampi, Manan pipas presuchaita tiempo manarach tiempun chayamusqanrayku. pa risqaytaqa manam chikcho, nispa Jesuspa mi mi Jesús jamcuna mascawan kichik. hamkuna maskawankichik, inaspam huchaykichikpi kichik. Ñuqapa kasqaymanqa qamkunaqa manam chayayta atiwaqchikchu. Nispa. Judio nirqaku. Kikillanchu wañurachikunqa? Chaychu nin, ñuqapa kasqaymanqa qamkunaqa manam chayayta atiwaqchikchu? Nispa. Jesús Minerja. Qamkunaqa kankichik kay pachallamantam. Ñuqañataqmi kani hanak pachamanta. Qamkunaqa kankichik kay pachapi kaqmi. chaga. mana kay manakaypachapi kaq chukani. uchay nirqaykichik, uchaykichikpi kichi, nispa. Pim kas kasqayta mana uchay krispaykichikqa, uchaykichikpi moñunkichik. Hinaptinmi tapurqaku, chaynaqa pita hamqakanki, nispa. Jesus Jesús ñataqmi nirqa, ñam punta ñapuntamantaraq, achkam hamkunamanta ninaykachkan juzganaypaq. Kachamuwaq niyqa chiqapmi, chaymi paymanta uyarisqayta runakunaman willani, nispa. Paykunaqa manam intindiyta atirqakuchu, manta nisqantaqa, chaymi Jesus Jesús nirqa. Diosmanta hamuq runata chakatarwaspaykichikñam yachankichikpim kasqayta. Tukuy imatapas manam kikillaymantachu rurani. Taytaypa yachachiwasqallantam ñuqaqa willaykichik. Kachamuwaqniqa ñuqawanmi kachkan. Taytaqa manam tachos ajeruan, paipa Pagradon coitien por urani. nispa. Jesús chaynata neptinmi, achkach iñirqaku paiman. Chihab libras kunamanta. Jesús menerja eñignin judiokunata. Sichu hamkuna siginkichik y kan chihab Yachan kankichik. Yachankichikmi chihab kahmanta chaychijapmi Kichik. nispa. Judiokunañatagmi pa Abraham Abrahampa mi kaniko, manam haykapipas, nitaq ni niykupas servienteja karjanikuchu. Imaynanpita hamjaninki chaychijapmi kichik nispaga Jesús ñatagmi nirja, ni Kichik. Uchakuna ruraja, uchapa servientinmi. Servienteja manam kanmanchu wasi familiaja. Churimichaja wasi familia. Hamkunata Dios pachurin, librita kachariptiga, shigaptapunim libre kankichi. Ari, Abraham pakastan kankichi. Illaga wañurachiwaitan harimani, manachaskis manachaskisqaykichikrayku. Ñuqaqa rimani, taytaypa kasqanpi rikusqaykunatam. Hamkunapas rurankichikqa, kichikpanesus tam nispa. Chaymi NERJA TAITAIKUHA ABRAHAM Yam. nispa. Jesús MINERJA pai paruras MIRAININ kaspaqa, PAIPARURAS rurasqankunatacha Dios manta munachkankichik, Diosmanta chihapkaqta y hamkunaman jairaiko Abraham ham manam rurarja. rurarqa. Kichik rurankichik, paruras nispa mi Hinaptinmi paykunañataq nirqa. Ñuqaykuqa manam churia kuichu kaniko. Ñuqaykupa dios Diosllam. Nispa. nyatag Minerja Dios kanman kuyawan man dios manta mi kaipi kachkani. ga manam taitam kachamuarja. Aswanja taytam entienden entienden manaqa rimas rimasqaykunataqa manam atin kichikcho rimasha y kasukuita. Hamkunapa taita kichikha diablom, chaymi paipa munas jayanta ruran kichik. manta mantapune runa wanyuchichmi chay diabloja. Paiha yoyaya mana manachihapi kashanraiko. Yuya kuspanga, kikin manta uya kuchkan yuya kashanraiko. Inaspa yuya kuchkunapa taita y kashanraiko. Nyuhamichaha chihapta ni kichik. Asuanja manam kriin kichikcho. mayqannikichikta huchayuq kasqayta pruebawankichikman chiqaptanichkaptiiqa kichikcho, dios kiriwankichikchu kunaha kajkunaqa dios Diospa nisqankunata hamkunam ichaqa mana Dios manta mana mantara Jesucristo ñawpaqmantara manta, judio kunam Jesus tanerja. razuntam nikiko. Hamja samaria lauruna Aspa enaspa demonioyoh kashaikimanta. Nispa. Jesús menerja. pega, manam kancho demonioja. Ñuhaga atonchani taitaitam. Hamkunam ichaja churawan kichik, Mana munanichu alabawanaikichiktaja. Dios me ichaja munan alabawanaikichikta. Paime y imataja juzganja. ponem nikichik. Pipas nisqaykunata kasukuspaqa manapunim wañunqachu. Nispa. Judiokunañataqmi nerqa. Kunanmi ichaqa yachaniko demoniuyuq kasqaykita. Abrahampas chaynataq Diosmanta willakuqkunapas uanyurham. Hamñataqmi ninki. Ñuqapa nisqaykuna kasukuqa manapunim wañunqachu nispa. Ichaqa hamqa mastachu kawsanki abolunchik mantapas, payqañam wañukunña. Wañukunñatajmi Dios manta willakuqkunapas, pikas haykipaqta hamja nispa. Jesús menerja, kikillaypa alabakusqayqa manam balincho, alabawaqniyqa jataitaimi, paitam hamkuna Dios Diosniikom nispa. Paitaqa manam kichicho ñuqa michaqa riqsini. Manam hamkuna Yacuiman. ha Charaycom ñuqaqa kasukuni Riku kichik Abraham ga, kusikorga mahamunay tiemputa hawaspan. Rikuykuspama kusikorqa. Judiokunañataqmi nirqa. Manaraqtaq pichqachunka watayuqpasraqchu kankiqa, inaspaga imainata Abraham rikuwaq karqa, nispa. Hinaptinmi Jesusñataq nirqa. Chihaptapunim nikichik. pas Abraham kachkaptinga, ñam karjaniña, nispa. CHAINATA niptinmi RUMIO chujaparoita monarjako. Jesús ñatagmi, pakakoruspa templomanta caramorja.